Zagutzen duzu ez, esaldi hori. Nola zira egun? Ba, astelen bat bezala, eh? eta bai, este bururaren ondotik, lehen lan egun hau, ez da inoiz errez. Nondik hasi beraz astelen oparo untan? Bai, jadanik jakin ezazuen ez da kronikalaririk izanen gaurko emankizunen. Hora da, astelena da. Baina egia erran bada zerreipa, politikariekin jadanik, horrekin hasiko gira beraz. Marin Le Pen hitzalenik, ale, Eta ez da emazte bakarra delako nere zerrendan, eh, kasu. Baizik eta espadetik ez gondelako entzun eta bere argumentazioa denentzat baliagari izaiten ahal baita ere, eh, noiz bait egun batez zuen entzuleak. Zer dio Zuen la, lan euneko a seia zemen Hmm, zer gatik ez? Ba hori da, gertatu Marin Lepenekin. Sos gehiagi edo gehiago barkatu behar zuen. Beraz, bere lan emendatu du. Gozuan, Eh? Miru mila euro unkitzen zituen, iru mila euro usta gaizki, Frente Nazionaleko president gisa, ustailetik, bost mila euro unkitzen ditu. Oui, oui, oui j'avais besoin de 2000 de plus Pour la par représentation. Hala, ben, ben, euh, oui. beba, ibai behar nuen 2000 euro gehiago, hala, besterik ez. Zeran zurreitia, ez da problemarik. Egan ez bere fresak presidente gisa pagatzeko beharrezkoak zirela 2000 euro horiek. batakitio. Bera, zementatzen du bere burua. Alderdiko presidente izaditeaz gain, padokaleko diputatu da gaur egun, horrekin doan lantxariarekin. Eta fresen pagatzeko den diru zama. Horain arte euro diputatu zen ere, hilabetean 6.600 euro, Europako zergetatik enduta, Horri gehitu fresak estaltzeko hilabetero 4.000 euro, hilabetero beraz ameka mila euro. Ondoko aldian, zuen nagusiari, lantxari emendaketa bat galdetzeko, ez dudatu, egin magin bezala. Euneko irurogeita seiko emendaketa, behar dut, ara, besterik ez? Bonta Manuel Valtzera ipatu behar dugu, bozkira ez behartuak, bainan bere arreba sartu denetik jokoan intesgarria da ala ere. Frantziako lehen ministro oia Bartzelonan sortu da, Mm. Eta bere posizioa argi du Kataluniarekiko. Espainia batu bat, batu bat mantendu behar da. Eta espainol gobernua babestu behar da. Erokeria bezala orkesten du katalanen proiektua bera. Idekitzen duzu pandoraren kutsa berak dion bezala. Eta gero zer nahi da? Katalanak, gero Euskaldunak, eta gero go, be, logikoa da, eh? gero eh gerla da. Si on ouvre la boîte de Pandore, mmh. mais demain c'est le Pays Basque, mmh. et après c'est le Pays Basque français, et c'est l'Italie du Nord. Hmm. Et après c'est la guerre. Et <laughs> Eta bai, bai, gero gerla da. Eta segitzen du telebistan gomit da, eh, hein, valz, bere iritzia, maiteko, catalan gisha, gisa, catalanak, Baina, Bainan Twitteren ere, bera, berea, botatzen du, bere esaldia frantsesez eta katalanez beraz. Behar dugu sustengatu espanyol Estatu Demokratikoaren erantzuna. eunta borreita masei garen artikuluaren erabilera ipatzen du hemen, eh, frantxez politikariak. Inoiz irabilia izan ez den artikulua Kataluniaren autonomia, poderea eta baliabideak bere ganatzen ditu Espainiak horren bidez. Telebista publikoa, polizia edota Kataluniako gobernua. Hop! Aski, eh, katalanak, puniziste guai, nik dut dena kontrolatzen. Baina bere txioari erantzun berezia ukandu, bere ahibarena. Giovanna Valtz deitzen da bere arreba eta Bartzelonan bizida bera. Jainkoaren izenean, magi amatxiren izenean. Egun taberoita mabos garen artikulua ez da demokratikoa. Noiz ikusi dugu olako gauza brutalago bat. Askatasunak murriztuz? Bon, familien arteko gatazkak edo desadostasunak tuiteren agertzen dirarik hala ere. Bara zerbait ez doana haintxegur haien artean, baina hori ez da gure problema. Edo bai, publikoki ari dira, beraz bai, aipatu behar da. Oroitaraziz ere, hola, eh, tarte batean, Frantses kolonia den Kaledonia berrian, 2008an eginen duten independentziari buruzko erreferenduman, Manuel Valtzek eginen duela bitartekari lana. Kura jauna. Bref, eta Sarkozy, Zeberi, eta bai Sarkozy. Entzun da, eh? edo entzun zerranduen, aski askagarria da. Sarkozy hain nitz maite du Macron. Erran du, eh? Eka inan erran zuen, ni naiz bainan obetua. Laudorio polita. Bainan haste buruan, errandu beste zerbait. Kezka garria zela ala ere, Macron hori. Macron mintzo zelako bakarrik irabazten duen frantziari, aberatsei, erreutsitzen duen frantziari, beritzak dira. Pentsa, eh? Sarkozy blingek hori erraiten dolarik, dola somaitila bete bakarrik poderean den Macron entzat, frantzia urru nioaren anaski. Zerbista putz, utz, hutz, hitz, hitz, hitz, hitz, hitz, putz. Espainia aipatu dugu, Espainia berriz aipatuko dugu ere fake news delakoak aipatzen baititu ministro batek. Zauzen zire fake news, eh, alternative facts, diadanik Donald Trumpek aipatu zituen, ebe ala, Espainiak bere ganatu ditu, olako argudio do eh, argumentuak, bai. Eh, Pascal Brückner ere, aipatuko dugu bera, eta webgune askin bat ere musika entzuteko Every Noise deitzen dena. Ez dakizia zerrentzun, webgune honek proposatzen du dena klik simple baten bidez. Momentuz, nik proposatuko dautziet e, eh, entzunen duguna, Audientz taldea, euskal taldea itzultzen da, disko berri bat agertzen du, argitaratzen du, berak ere, e, hemen txe bide utxekin batera, ateratzen dutena, usaian bezala, folk, blues, rock, country, doinuak eskaintzen dituen taldeak, isla deitzen den diskoa agertzen du, nor jakin zein den zein, hau da diskoko lehen kantua. Audientz. Aizu zaidazu Arima galdu ote dut Nork jakin zein den zen Aizu ez zaidazu Euria gogor ari du Aterako algara gauen Maidasu Beste aukera bat Ni neu izan nadi Audientz eh, Euskal Taldea Gernikarrak dira orokorki, eh. eta eh, be, disko berria gertzen dute hauek ere isla deitzen da, bide utxen uh, atxemango duzue osoki beraz, jadanik guk eskutan dugun disko berri berri berri berri berri hau. Itzetapu musika entzuten maikinuen, musika webgune interesgarri bat erango dugu musika estiloak munduan zehar ez dira falta denetarik bada, zaila da, egia ezan, piskat komplikatua da ere e, batzutan talde baten definitzea, baina definizioa be, egiten da. Orduan, bada webgune bat, e, hori alde batean, badira mm, izendatze desberdinak, eman dezon, French Indie Pop, ikusten dut hemen, African Gospel, Venezuelan Rock, e, Frankoton, Klasik Rusian Rock. Eta bar, eta bar, euh, milaka dira, beraz ez ditut zerrendatuko hemen, baina interesgarria dena webgune untan, everynoise.com webgunean da, .com, everynoise.com, eta hor, uh, beklik iten duzue, baten gainean, are, hop, batean egiten klik, hemen txe Tribute, hor da, beste talde baten bertxoak hartzen duzularik. Klik egiten duzu eta proposamen bat egiten dutzu. Beste bat egiten dugu, Hop! Modern Free Jazz, zer da, ebe hau da, olako zerbait. Eta ondoko uh, klik egin eta proposatzen dizkizu, be, talde hainitz, andana bat, handana bat. Ola, etengabe, ordan pasatzen dira orenak eta orenak, eh, hortan. German pop, alemaniako pop musika. Hala. Bubblegum dance. ez da, ez da, bo, gelituko naiz, eta etengabe aritzen algira, hola, worship, ez dakitzar den, worship, ebe hori da. Edo, Irish rock, beraz, Irlandako rock doinuak adibidez, eta bar, eta bar, interesa maduzue, everynoise.com webgunean iduriz euskal taldeak ere badira erdi hortan galdurik. Bon, so eh, mauzi webgunean oartuko ziste zaila dela atse zerbait horren erdian, eh, interesatok bali mazizte. Zuek egin zuen itzulinua webgunean, Ah, eta arte, artistekin ari baikida. Zer gertatu da senpereko pilotarekin? Kusi duzue, edo ezagutzen duzue, entxegur, biribilgune baten erdian den animaleko txisterra hori. Ameka metro luzerakoa da. Du, luzer, luzerakoa. Luz, luzeden txistera da. Eh? Laukako zbos metro gora ditu, obra artistiko berezia. Eh? Baina nonda pilota? desagertu da igande goizean pilota. Desagertu eta berriz agertu. Batzu jostatu dira aste buruntan naski. Beste biribil gune baten erdian ikusia izan da animaleko bola hori. Eta bere bidaia bukatu du hola hauzoan, baratze batean, hola haundiz idatzia den letretan, oren erdian zen animaleko pilota. Ara animazio pixka bat senpere aldean bere artikulua merezi zuena biztan dena zudu ezten. Eta ipamena hemen, markok gustuko okarenduen informazio informazioa intxegur, diadanik aipatu baiki nuen, obra hori kronika batean. Ha, ah, eta kasika antzian nuen, Pascal Brugner, politikarien artean antzidu telebista tarte hau Franzenk katean gomitzen atzo. Idazlea, ze politik emankizunean bere zikiago. Ordian, zer aipatzeko eh, idazkera barneratzailea, l'ekritur inklusiv, franceses. Hainitz aipatzen dute azken aldi hauetan, generorik gabeko idazkera, eh, hola eh, errango dugu, fite-fite laburbiltzeko. Adibidez, franceses, maskulinoak dena irabazten baitu. Talde batean, bost emazte eta gizon bat baldin bada, hauek hiltz izango da beti beraz maskulinoa garaile. Erreforma horren kritiko bezala beraz agertu da Brückner. Beretzat erreforma hau kretinismoa da eta totalitarismoa. Bai, simpleki. Eta Kanadako adibide bat eman du. Eskolan nor kontsideratzea erabaki duten zerrendatzen du. Zerrenda luzea da eta hortarako beraz eh, ahailerian erraiten du, eh, eta hau, hau, hau, hau, hau, kontsideratu behar dugu eta zergatik ez, eh? Nor, aski dela gehitza, ere? L'écriture inclusive euh, concerne les catégories suivantes. L, G, G, B, D, T, T, T, I, Q, Q, A, A, P, P c'est-à-dire ah, lesbiennes, gays, gender queer, bisexuels, demisexuels, ah, transgenres, Ils ont oublié les onanistes, les fétichistes et les pédophiles. On ne voit pas pourquoi ils seraient exclus. Ah, ah homosexualitatea, berdin pedofilia, hmm, umorea egin naizuela, hmm, irri egiten dugu, hainitz. Eta negar, ere platoan diren parte hartzailen erreakzio falta ikusirik, ala ere uh, usu uh, nola ejan homofoboek egiten duten lotura zuzena, homosexualitatea, berdin pedofilia, homosexualitatea, zagatik ez ere zoofilia ez, abereekin. Bere ondoan den Frantziako berdintasunaren ministroa, Marlen Txiapak, irriño batekin oroitarazten du olako hitzekin kondenatua izaiten ahaldela. Uuu, legearen beldurra atera dezagun, olako hitzen parean. Arrigarria da, ala ere, denen eskubideak ber einean ezagin nahi direlarik, jendearen oarek zer erakusten duten ere. Eta Brückner bezalako batek, beberen homofobia erakutsi du. Bisegunduz, oar gabean, eh, ondotik ramaitu bai, txistatik txiste bat egin nahi izan zuela defendatzen du bere burua eta txistea txarra mm. Eta don demo, demokrazia aipatzen bagen upiska bat. Espainol batekin? Are, espainol batekin. Hau ere irringarria da, eta eh, uh, berden boren negargarria, argarria. Alfonsoz Dastiz, hau da espanyol ministroa, kanpoko aheman eta zarduratzen dena. Zienen kate inglesean elkarrizketatu dute, eta galdera egin, zer diozu? Katalunian erabilia izan den metodo bortitzaz. Galdera egiten diolarik, berdenboran irudiak agertzen dira. Erreferendumaren egunean, urriaren lehenean, poliziaren bortizkeriak agertu ziren eh, irudietan. Eta Bere erantzuna? Ze bortizkeria? Bai, zerbait Ez du uste egoera bortitzik gertatu denik. No, I don't think I don't think there is any brutal situation. Look, I think by now um, many of those pictures have uh, been proven to be uh, fake pictures. Really? Uh, and that was, uh, if, if there was any uh, use of force, it was a limited one. Fake. fake, fake, fake pictures, uh, irudi faltsuak direla agertzen, eta dena den bortizkeria izan baldin bada, izan da erantzun bat, ere, eta horregatik. Eta horkezlea, inglesa beraz, hieneneko apiskata ahitua bere erantzunaz, berriz egiten dio galera. Ez dela bortizkeriak izan poliziaren eskutik e referendum egunean. Hori diozu, zinez, hori diozu. I'm not saying that all are fake pictures, but some of them are. And, um, you know, there has been a lot of uh, alternative facts and fake news here. Fake news, alternative facts. Are, hemen txeritugu itz magikoak errandu Donald Trumpek bere burua defendatzeko. Eta saldu nahi duena erabiltzen duen... Uh, Kontzeptua da hori, alternative facts, horrek informazio faltsu. Gobernuak haiten badu faltsua dela, gana edu faltsua dela, eta kitio. Eh, bon, bideoa agertzen da beraz sare sozialetan egun eta bon, hor ziren parte hartzaileak nazioartetik jende hainit zurbildu da uh, egiaztatzaile gisa inglesak ere justuki uh, ahiturik atera ziren ahiturik eta saldaturik erran behar da hor gertatu zenaz berban zidute Irlandarekin egin zutena baina bo hori aparte bat baina faroe irletako lege kide batek justuki erantzun nahi izan du bidez uh, berak grabatutako irudiekin eh, eta BBC ah, CNN eran dut, baina BBC uh, eh, kateari txiokatu dio berak egun hortan egin zuen bideo bat ikusi izan zuenaz mintzatzeko eta hor biziki bortitza zuen oino ikusi egiaren bideo hori, hainbeste ikusi ditugu eh, erreferendumaren egunekoak, baina hau bai bortizkeria argia eta argigarria dela hemen irudi hauetan. Ala zer haipatzen algin nuen mementuz, Musika pixka bat proposatzen hau zet, eh, urbiltzen baikira berrietara, eh, bostak eterditan maite lepaiekin dugu itzordu, eta mm, aktualitateaz, uh, be pundu bat egiteko, gaiten albada, George Jung zendu dela, orden George Jung berba ez hau uh, Angus eta Malcolm Jung anaiak dira, eta beste anaia zen George ACDC taldeko kide kideak dira Angus eta Malcolm eta George Jung beti hor ondoan izan den anaia eta irurogeita mar urtetan zendu dena, haien eh, webgunean eh, be, aipatzen dute, beraz, eh, galdu berri duten anaia. Eta anai horrek parte hartu zuen uh, high voltage bezalako disketan, high voltage, TNT, kantua zuraitzizte? Hale, ACDC, taldea. ACDC. ACDC cause I'm Senti kantua izirizi taldearekin 2008an, uh, eh, ah, 2008an grabatoa izan zen kantua, eh? zuzenean espaldiko ah, talde bat beti, beraz, kantuz edo musikan ari direnak, eh? kantariak ez duela gehiago, Hau ateratzen al, eh, nora argbelbide entzunen dugu laster, uh, bere lekuko tasuna, egun beraz berrietan entzun duguna, uh, jazarpen seksuala jasan duela, berak kazetari gisa, itzegin naizolarik beste kazetari frantses batekin, bere lekuko tasuna beraz osoki zuteko parada, seiak laurden gutitan, bostak eterdi mementuz Euskal Iratietan, berriak zurekin maite lopai. Er ist die Euskal presoan egoera aipatu da bigeren aldikoz justizia ministeritzan Euskal Herriko ordezkaiekin eginda biltzare hoi, bada guai espantxa urhats somait egin diela ondoko hilabeteetan eta abentu bedeatzia beno lehen, hoien beri emanik izanen dela jean rené Txegarai, Michel Tubiana, Michel Berroko regoen, Vincent Bru eta Anaïs Funurza izan dia justizia ministeritzan. Indarkeia politiko eta polizalaen aste bereziaz baliatzeko baionako zizpa gaztetxien geiaen barnatzia eginda kumita berezi batekin ebai azatra horre be anaia komisaltegian hilik atzamanik izan zen 2000 hamaseian polizak bortizki arestatu onduan geostik familia eta lagunek sortu di justice por euh, adama e izen adian kolektiboa eta biltendia herriz herri ben lekokotasunaen ekarteko. Thank Aste erabakigaria izanen da Katalunian, ehun eta berogeita hamabosgeren artikulian eh, ezarpenan ondorioak ostegunian aztertuko dia Kataluniako parlamentian, ostialean aldiz Espainiako senatuak ehun eta berogeita hamabostegeren artikulian bidez, Katalunian ezariko dutian neuriak aztertzeko biltzarai, eginen du. Eta lau egin bat jente Euskain alde amikuzen gertakai rakastatzia izan da Dona Palegen antolatu zen hizkuntzaen aldeko ekitaldia Iñaki Kamino ikerlaian libria eh, hartuz Euskain amikuzen zabalik elkartiak librian agertzen edien adinetakoan lekukuake kumitatu zutin bai eta amikuzeko eskola eta kolegio elebidun eta ikastolako haurrak. Eta ondotik lagunek emanen du bideo bat Euskara lehen eta uai izena diana eta elkartiak ekoiztu duen bideo hau laster ikusgei izanen da zabalik elkartiaen web gunian ondoko hitzordia beriaikin sari seietan Nere hau txantzuten baduzue alegin egiten ari naiz nere hau egoki kokatzeko baina Eh, hasieratik ari nintzen haotxa hortatik, ahotsa eraldatzen ari zait, niri sokak nekatzen zaizkidalako. Nera bizena oso urria da, baina ezaguna, bueno, berezikin nire haiona, Fernando Larrukert, Euskal Herriko zu zinema zuzendari izan zalako. Beinat Larrukert arregi, ahapetik zu ezagutzen. Urriako geita iru astelenez, arratseko zazpietan eta errepika aste artez lauetan. Iso! Ostegunero, ahatseko bederatzitan Iso eman kizunak. Alde batetik Iso, inguruko talde baten ezagutza egin oren batez, bestetik Ge Iso, guri gomitarekin zuri musikaren esperientzia partekatu. Iso eman kizunak, ostegunero, ahatseko bederatzitan. Iso! Utsu mandoka Beste Charles Xerles bide gehen baldumako ihanaz aiko zaiku. Balduma da Vandoma, or frantzian numaita, euh, le crime de la forêt de Vandoma. Eta larrainen diktatu zen, gauzabela, norbaitet, beste bat hil zuen. Pintxe edo Gerardo Mundia, Euskal Rok Radikalaren impresarioak eskandalak iziela garaian agertu zien Lapolla Rekor eta bestiak. Aztapenetan eh, eskandalagarriak eh, ziren, eh? itzen eta eszenagatik usi behar Lapolla Rekor gurutze bat eh, erretzen taula gainean. Euskal idazlen lehen kantoiak dila eta gontzon barandiaran lauaxetain amaiurko gazteri beltzaekin jinen zaiku. Helburua da, entzuleak, irakurleak, zerbait egitea. Inarroztea, zulea edo irakurlea. Ahatze gabe, Jusef Karikaberen erant zaharrak. Utsumandoka aste hartez zazpitan, astizkenez lauetan. Itsumandoko! Euskaliratiak.eus, Euskaliratien webgunea. Euskaliratiak.eus, Frentsaren tenorea itzetaputzen eta uh, eh, Katalunia nagusi berrian eh, eh, titulu honekin egun eta bosgarren artikuluaren ezarpenaren ondorioak ostegunean aztergai. Jun Peltsik eta Kupek proposatuta Kataluniako parlamentuak etzidamu beraz eginen du osoko bilkura egun eta bosgarren artikuluaren ezarpenaren ondorioetaz mintzatzeko Kupek Kataluniaren independenzioak independentzia deklaratzeko saioa izaitean nahi du, ostiralean Espainiako senatuak konstituzioaren Beraz, artikulu famatu hau, plantan ezarriko du. Hau da titulu nagusi, uh, beraz, hor, uh, badira artikulu desberdinak, hori lotuak. Ertzain talde batek elkartasuna dirazi die, mozoei eta traperori. Kataluniaren alde, gizakate jendetsua egindute goierin. Uh, EH Bilduk batasuna galdegindu eskubide nazionalen eta demokratikoen defentsan. Eta bar, eta bar, hau berriako tituluentzat Katalunian, uh, Katalunian, argian ere Katalunia bigarren gai nagusietan, uh, egun da bost garen artikulua eta independentzia aldarrikapenaren arteko haste erabaki garria barkatu Katalunian tituluarekin. Kazetan, ere titulu kasik berdina, haste erabakigarria gobernu Espainiaren esku hartzeari auge egiteko. Eh, Kataluniari begira beraz gutxi gora bera gainagusietan. Bestalde berrian, Ipar Euskal Herriko ordezkaritzak eta Frantziako Justizia Ministerioak presoen hauziari buruzko lan esparru bat ideki dute. Hau da titulua, uh, berriz atxemaiten dena ere gaia gazetapuntu eusen edota mediabazken Euskal ordezkaritzarekin eztabaidatzen segitzeko borondatea berretxidu Justizia Ministerioak. Eh, joan den ostegunean, ostegunean izan zuten bigarren bilkura Parisen, azaroan beste bilkura bat egitekotan gelditu dira, ordezkaritzako kideek abenduaren bederatziko mobilizazioa intzin, neuri esanguratsuak hartuak izan daitezen espero dute. Beste titulu nagusia gaur Euskal Edabideetan, eh, bertan behera geratu da Felizia itoizen etxe kaleratzea. Etxe kanporaketa bat nagusi, argian lehen gai gisa emaiten duena edabideak, iruneko hartzapezpikuak etxe gabetu nahi izan du larogeita zazpi urteko emazte bat, lizoainen, baina ez du lortu. Jende hainit zurbildu da errira, emazteari babesa emaiteko asmoarekin, agoiz eta ingo hauzapezak ere handira, hartzapezpikoak ezin du lasai lo nik ezinen nuke, adierazidu beraz Felicia itoitzek eta negarari ezin atxikiz, eskerrak eman dizkie han bildutakoei, laro eta sortzi urte beteko dituta benduan eta orain asinaiz fedea galtzen. Bere eh, kanporatze arriskuaz, beraz, eh, artikulu nagusia hemen argian Euskal Herria irratitik hartu. Argentinako bozak eta hauteskundeak ere eh, berrian eta bestalde argian, Euskadin Kataluniako egoerara heltzeko osagai guztiak daude. Hau da Alfonso Alonso, Euskal Autonomia Erkidegoko PP eh, e, alderdi eskoineko presidentea, Espainiako sasun ministro hoi dena ere, eta igandean errandu bere ustez Euskadin osagai guztiak badirela Kataluniako egoera bererat heltzeko. Eta ara, bere alderdiaren lana osagai horiek ez daitezela nahasi ekidite, ekiditea dela errandu. Uh, bestalde, seideon honta bi urteko kartzela zigor eskaera berrogeita sortzi erritaren zat, Euskal Presoak laguntzea gatik. Hau da beste titulu hau, sortzi eta hogeita bat urte arteko kartzela zigor eskaerak egin ditu, hoien artean da eneko ibarguren aizpeitiara, errirarekin lotuta, zipetu guziak presoen babestaldeekin lotutak dira, gaur zigor eskaeren larritasuna salatzeko agerraldia egin dute donostiako Ahi teja Eta gaurko gaietan ere nagusiki, Tosuko landa berreskuratu dute Tosu, eh, Getxoko errian den gune okupatua da, joen aste artean eh, kanporatuak izan ziren, eta aste buruan, eunka lagun joan dira araino, eta esia gainditu ondotik baratzeak lantzen eta etxolatxo bat eraikitzen hasi ziren berriz, ertzaintzaren sortzi furgon eta inguru joan ziren bertara, baina azkenik interbentziorik egin gabe alde egin zuen poliziak gaur diren gainagusietan ere da tosuko eh, gunea. Da Beatriz Enea historia eta modernitatearen artean erakusketa hau ere aipagai angelun ikusgai dena media bazken. Eta zudu aldiz titulu hau Paristar sartu zure etxera zergatik hainbeste erra bordalen. Hau da zudezteko titulu hau, pegatinak hasi dira edatzen bordalen, paristara sartu zure etxera, abiadura ondiko treinaren uh, irudi batekin azpian, uh, bordalen polemika ondia sortzen duen eh, ebe sartzea errango dugu, abiadura hondiko train bide berri horren ondorioz, biziki fite abian dena, presioak urte batez bertan etxenak biziki emendatu dira, euneko gehiaz, naski lokairuak, eta paristar hainitz azkenean agertzen da bordaleko irian, bakizue ze ondoriorekin, presioen emendaketa azkar batekin. Zerbista putz, utz, hutz, hitz, hitz, Et c'est ta pute. Laster gure gomitaren tartean nora arbelbide kazetariaren lekukotasuna, joaren hastean berak ere balanzton portra traolarekin bere esalaketa gertu zuen Patrick Poivrodar Bor uh, eh, telebista orkezleta kazetariak ren gandik jasan zuena kondatu nahi izan du, agertu nahi izan du eta beraz hemen entzunen dugu zonbait minuturen buruan, baina lehenik kantuño bat, libre deitzen da kantu hau, Mikel Urdangarinen eh, kantua da eta bideoklip bat proposatzen du bere azken diskotik hartua den kantuarena. Maitalea falta benetazkoa Falta etxea segurtasuna Baduzu jornala eta osasuna Maitasunaren zuzten askoa Biotze esatea ez da nahi izena kantu hau, Mikel Ordangarinen azken diskoa, berriki atera dena uh, aurkezteko, egin duen bideoklipa hemen, libre kantuarena, bo simplea da, eh? Estudioan eh, grabatutako eh, klipa da, beraz taldea ikusten da, grabatzen, elkar estudioetan, eh? momentu batan logoa ikusten baita ere, horreitarazteko alere, Rafa taldean ari dela e, gitarista lanetan eta hau hemen emazte baten entzuten baita Maria Amolategi Rena. Bostak eta berroita zazpi dira gure gomitarekin txegitzen dugu. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, obskali Itz ratietan. Eta erran bezala, balanzton ton por, traolaren eh, ondotik, mesuak milaka edatu dira sare sozialetan, ondotik edabideetan berri zartu, eta salaketak ere biderkatzen dira, batzutan ofizializatzen direnak ere justiziaren aurrean, eta eh, salaketa hoien artean, sare sozialetan, berriako kasetaria den Nora Arbelbidek, ere berea botadu, Marga Forestie berarekin uh, zira horren aipatzeko. Egoita iru urte zinituen, garaian, bimila da iru, antzen, mm. gogatzeko piskat martinik antzinen, mintegi bat entzat, arteko mintegi bat uh, entzat zinen ara. gogoan egunkariaren kasua aipatzeko ere, mintegi hortan, eh, gaia hori uh, eta hortarako ere piskat uh, eh, zinen edo nahi zantzinen absolutuki Eh, gizan horrekin mintzatu, berdin, nola iraganda pixkat eh, hori guzia. Zukera mezala, elburu horiekin nintzen ana, eta beraz eh, PPDA ikusten nuen, zinez, uh, deia, uh, mm, ukan zuen diskurtso bat, uh, Nik PPD-a dut bat ere miresten bezala, ez dut atxemaiten lan egiten duna, eta hor gura ipatu taula, eta piskat uh, eh, nintzen, eta genet kariaren kasua etzen bat ere ipatu. Beraz gehiago zen, bere uh, kontradikzionen aintzinen ezartzeko gogo batekin joan nintzen bere ikusterat, agatsaldea zen, eta hori uh, eh, ondak zanginen, eta pentsatzen nuen, bo, joite maniz janzterat, berri zeldu maniz eskapatuko zat, behar dut atxurutuki, uh, eh, uai ikustera joan, eta beraz, uh, joan nintzen ikusterat, eta hasi nintzen, uh, ene telefonu zemakia maten, esplikatzen, egunkariaren Kasua zer zen, egunkari bat etxuzizutela Europan, eta hori bizikilarria zela, eta piskaten txatzen konbentzitzen. Eta gero hartu nintzen, eh, zera bate interesatzen egiten nuen ari, bezik eta bo, hori maiot eta nintzen, eta hene bula jarri so, eta aragi puska bat nintzela beretzat, eta bosta sola egunkari etxi edo ez etxi edo ez ula berdin zitzai mm. Gero gauan ere eta behizetok izan, zure gela eta jintzen eh, zurekin mintzatzera? Bai, hori da, horrek... Eh, hori dut, txioan hori iman eta nahi bauzu, uh, otela hondi bat zen, baginen berriun eta bat kazetari, eta uh, otela hondi batean ginen, eta bakutsuak baginiten gela kola partekatzen ginituenak. Eta ahera gunera joan zen, ene izena eman zuen, uh, ze eman izkion bezene datuak uh, egunkariaz mintatzeko, Eta ajeragunean, nola PPDA den, eman zuten eh, nire eh, gelako zemakia, menik ez nuen baita espada nahi, eta hor gehiagik eri, azkenean tipu horrek badu podera enintz, eta nahi duena uka dezake bizikireski. Eta hor, sartu zen, eta tok-tok-tok egin zuen ere gelan, dut, eta beraz zen. Eta eskerraka, eh, enintzen bakarrika, bazen beste eskabaten baten egelan, eta... Enitzen beldurtu, me enitzen zaida hau, eta hor fiteo hartu nintzen, eh, bon, ara, betiko joko hortana, eta eta hor uh, gaizki jentu du, eta eskapatu nintzen fite, eta enegela kol, neska biziki kontentzen da, niz a hor zen, eta biziki berak bai eh, ikusi zula jokoa, eta berak bai nahi zula joko hortan eta me PPD-a etzen uh, baitiz hor, eta gauzada... Um, mm, Hor, hartu nintzen hain eh, eta hortako ere eh, saratu uh, nahi izan dut gauza, um, mm, bat zuentzat eh, pentsatz dezake horatua izan beharko nukela, dragatu nahuela, hau hori ez da dragatze bat, da nixen ditu nizinez uh, gipuska bat bezala, eta futi, berdintzitza joan zerkondatzen nuen, eta netzat hori lagia da, eta generat podere hori nun uste duen Bai, ikusten dituen pertsonak bereziki uh, neska gazteak eta dira haragi puskak eta nahi duena egin dezake eta eta hori nik ikusi dut eta eskerrak bo, eskapatu nahi zedu dala, nintzen ez dut beldu jori ukan, gehiago errabia eta hasegia baina hor hartu nahi zinez mundu hortan hori gertatzen da beti, eta oheratzea lanpostu bat ukaiteko edo ulertaraztea hori inbehar dela, eh, hor eh, zinez, oartu nintzen, zinez hori egia dela, eta eta horrek egiagoa segia eragintzidan. Mm. Ezen ere, gaia, hor ba, ukatua izan zinela kasetari gisa azkenean eh, emaztea zinelako, eta ez zure interesa ezen bat ere laneko gaia zanfete. hori da, eta horrek eh, min egiten du zen, eta zuk enate eh, enatek unkariaren, etxizutelaik zinez saiatu ginen, uh, ulektarazten, frantzian ere, lagia zela, piskat gaur egun katalunian gertatzen dena bezala, eta hor uh, bat aurkitu ginen pare, Eta, eta hor dia errabia horrekin ekin ginen, ze za normala. Eta gainerat hor, um, mugu hori bilakatu zen gainerat, ehm, nola ezan, uh, eh, emazte jazakpen bat edula, eta orain gehiago aragi eh, sendiarazi eh, ninduen, eta ez pertsona, ez konsientzia bezala, ez... Hara, zen eh, gu ez gira deus, gira izaitekotan aragi puska bat, eta, um, eta beharko nuke gainat horretua izan. Eta horrek, eh, eta, eta hori, ere hori nahi izan usalatu zen, eta kasetaritza munduan eh, hain uh, nintzetan gertatzen da. Uh, nik zauzintut beste batzu gertatu zaizki horako gauzak behar bada ez hain eh, nola ejan PPDA ezaguna da, baina eh, beste hainitzetan gertatzen da, politikariekin hainitzetan gertatzen da, kasetariak emazteak direlarik, eta nahi izan dut eh, idatzi ere, piskatel kartasunez, behar dela ez dela gehiago isildu behar, eta badela giro bat, sustut podere dunen partetik, edo gizartan biziki ongi integratuak direnen partetik, biziki normala zaie, dena zor zaie, eta hor uh, Jean Lazalek, uh, ukan Jean Lazalen kontran eskabatek uh, idatzi du eh, behaz eh, delako uh, ipurdia unkiziola eta Jean Lazarek erantzun du unik ezakit norten emazte hori. Ez hau hartu ere, ez hau hartu ere bere gehiak ikeriaz, eta giro hori bere, ba, ustez behar dugula salatu, eta elkartasun sare bat bezala sortu, ez dezaten gehiago alako mm, impunitaterik sentitu, hori normala baliz bezala, dena zordi bali bagenie bezala, PPD-ak hori tendu du egun guziz hori zuen eta nik uh, gau hartan beraz utzi zidan telefonoz uh, zenbaki, ba, mesu bat, enuen entzun beharrik, eta bian amunean ikusi nuen uh, goxararirat diten beste neska gazte batekin, kazetaria zena, eta eta hola, eta nunbait, bai, ez zait bat ere normala iduritzen, hori dena. Uste duzu, justukir, eh, eh, ba, ahi dena indar hartzen uain eh, hori, traula hori, hor balanz hori hasi da apiskat indar hartzen, emaztik gok, ahien, behen bizipena ahi dira konantzen Twitter emidez, zinez uste duzu horrek konan ditola ondorioak edo dela zinez hola Mm, ez genuen moda, ez bat bateko e, dela eta azkenan antziko dela eta berdin segituko duela horrek. Eh, nik uste dut, um, badela ere, uh, ben, nik hola bada goi emabos bat urte ikastaritza nintzela eta uh, um, senitzen da aldaketa bat eta eta aldaketak xen egituko du, baldin eta emaztak jabatzen dira lagia dela hori. Adibidez hor, eh, beste erasotuak izan diren eskabatzuekin mintzatuik, eraso edo jazartuak edo eh, olako eh, hitz batzu badira batzutan ola politikarien partetik. Uh, du detaile bat, baina uh, usu gertatzen da eta eta badagiru bat egiten duena hori gaiten dutela, zenta uste dute hori ahondu normala dela. Eta beraz, oartzia deia ez dela normala, eta gui urtaz eta emeki emeki, berba traula hori eza desagertuko da, menan beste gisa batez aterako da, eta nik gomentatzen ditut ere orainitzen hainitzen zuten da, esperut eh, alabak, eh, gure alabak ez dutela hori bizi behar izan bizituko, edo behar ditugu ezi gisa batez ez ezaten gehiago horakorik bizi, eh, behar ditugu ere muntikoak gisa batez ezi ez, ez gehiago lako gauzak egiteko edo pentsatzeko hori eh, egin daitekela eta lotutzen dut um, eh, Baionako festetan eh, grunetek erran baitzuen, or, neskak tangetan edo stringetan eta be, nunbait provokatzen zuela eta sekatu zuela bortxak eta prentsa anintzen, ez hau zen bizikuntza grune, eta bai, da gizon bat eh, biziki fite gauzak erraiten dituenak eh, eta ez da, ez da normala, ez da normala izan, garaian, gero, gero zik segitzen da, usu pentsatzena, meneskak ez dute gula jantzaterik, ez dakitzer, Be hori gizonek eh, behar dute, eh, <laughs> gizonak behar dira gisa batez behartu, ez pentsatzerat, pentsatzen duten bezala, eta seguniz, eh, ben denak ikusten badugu zerbait, entzuten badugu zerbait, bai gizon bai emazte, eh? e, erraiten badugu, zenako erraiten duzu hori, ze huzu bur, buruan, berba ondoko adean berriz pentsatuko du egan aintzien, edo berba oartuko da, hara. Baina, pentsatzen moda bat, baino, moda edo, beste gisa batez eh, beste gisa batez eh, aterako da emeki emeki ezin da hola segitu edo zen gisaz. Ez da, ez da normala eta eh, petxezut, ara, dut alatako da. Justo finitzeko, eh, matemani bat dugu, emengo ikuspegia, tokikoa, iperjaldekoa, aipatzen dituz hor politikariak, hemen sentitzen duzu, kasetari gisa, olako zerbait, olako giro bat, podere dunen gandik, kasetarien gainean, eta olako Ah, bai, bai, bai. Hor, eh, bi spairu legukotasun uh, eh, ukan ditut. Uh, eh, ala, gehiago hitzetan da, uh, lazalen uh, esku hori ipurdian. Beste uh, nik zautzen da gehiago hitzetan. Baina, bai, bai, bai. Orain, uh, bela onaldi hori badoa emeki emeki. Eta agian, baina ez dakit, ez dut, <laughs> hor, ono badit, espero dut gazteak, gazteak, baina ez dut ere, bon, espero dut erretu, baina bada politikariena eta bada ere uh, eh, eh, uh, izerteratuak direnetan, uh, eh, ipar aldaz mintzo baigira, errubi munduan eta barkatu baina usu gertatzen da, eta guai ez dakit nola da, baina halako uh, giro bat permititzen duena hori, eta mm, eta seguniz denek badituztela historiak ondatzeko. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, oskal irratietan. Nora, ahbel bide behiako kasetaria entzuten ginoen hemen, marga forestierekin. Utsu mandoka. Astehuntan Charles Bidegen baldumako ihanaz aiko zaiku. Balduma, da Vendôme. Hor, frantzian dit le crime de la forêt de Vendôme. Eta la dertatu zen, gauza bera, norbaitet beste bat hil zuen. Pintxe edo Gerardo Mundia, Euskal rok Radikalaren impresarioak eskandala ziela garaian agertu zien Lapolla rekor eta bestiak. Aztapenetan eh, eskandalagarriak eh, ziren, eh? itzen eta eszenagatik usi behar lapoia rekor gurutze bat eh, erretzen taula gainean. Euskal idazlen kantoiak dila eta gontzon barandiaran lauaset en amaiurko gazteru beltzaekin jinen zaiku. Elburua da, entzuleak, irakurleak, zerbait egitea. Mm. Iarrostea, zulea edo irakurlea. Ahatze gabe, Jusef Karikaberen erant zaharrak. Utsumandoka aste hartez zazpitan, astizkenez lauetan. Utsumandoko! Eta hitz eta putz emankizuna hortan bukatzen agarko, hitz ordua beraz, aste arte izanki, bihar, bostak eta seiak artean, eta gurekin izango dugu, eneko bide gain, gure kronikaren zat, zazpiak bat ala zazpi, galderazko ikujarekin beti, eta ostiralean goiz goizberin, Marilu Lapeiradek sortu zuen kantua, berri zentzunga izango da ere, bihar, seiak, momentuz euskal irratietan.